Och akta ner för jäntor och deras falska flyg Det är ett saltskarientat flyg som överkrossat mig Med flyga hon betagit mig, med flyga hon bedragit mig Faderi, fadera, faderallande, faderallande brigade åt alla, hon brigade åt mig. Hon lovade att följa mig på livets tunga stig. Men kom en annan och pinkade, hon meg och preg och blinkade. Faderi, fadera, faderallande, faderallande. Hon neg och preg åt alla och svara alltid ja. För allesammans gussar, ja det ville jäsarna Moraken tal flygande och blinkande och niande Falleri, fallera, fallerandandej, fallerandandandej Hon neg och fleg och blinkade åt alla som hon såg Men mora henne sa till mig Per du ska bli min mor vänta bara flina och, och sa en bättre kan jag få Padedi, padedam, padedaddamdej, padedadedamdamdej Men nu så är hon gifter och nu så är hon min Varenda kväll går hon på dans med hjärtevännen sin morgon och höjer mig Faderi, fadera, faderallandej Faderallandej